Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993 Նախորդ նորությունների մասին համառոտ Հակառակորդը Մարտունու ուղությամբ կիրառել է 82 մմ-անոց ականանետ։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահը Փարիզում քննարկել է Արցախին աջակցելու նողված ծրագրերը։ Առադյան պատճառով ներհանրապետական մի քանի երթուղիներ չեն սպասարկվել։ Գիտաժողով նվիրված Գրիգոր Նարեկացի համասանի 20-ամյակին։ Շահումյանի շրջանի եւ Մայրաքաղաքի բազմազավակ ընտանիքները եւս աջակցություն կստանան։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի գործիչները կարևորում են Արցախի եւ Հայաստանի միասնականությունը։ Արցախցի Կարեն Սարգսյանը դեռահասների աշխարհի փոխ-չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 45 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի վրա արձակվել է 1000-ից ավելի կրակոց։ Արևելյան մարտունու ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան քայլերի են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում եւ շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակել վստահորեն իրականացնել առաջնային բնագծի կայուն պաշտպանությունը։ Արցախի ազգային ժողովն այսօր հավանության է արժանացրել 2017 թվականի բյուջեի նախագիծը։ Այն խորհրդարանին է ներկայացրել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովի այսօրվա օրակարգն ընդամենը 4 հարցեր պարունակում, որոնցից երկուսը հարկային ոլորտից։ Օրակարգում ընդգրկված էր նաև Վերահսկիչ պալատի 2017 թվականի գործունեության ծրագիրը։ Նախքան նշված հարցերի քննարկումը խորհրդարանը լսեց 2017 թվականի պետբյուջեի մասին նախագիծը, որը ներկայացրեց վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Միջպետական վարկը մոտ 51 միլիարդ դրամն այս պայդրությամբ Հայաստանից ամբողջությամբ ստացվել է։ 2017 թվականին, ինչպես նախորդ տարիներին, բյուջեն կունենա սոցիալական ուղղվածություն։ Բյուջեի 23.1%-ը կամ մոտ 22 միլիարդը կողմի սոցիալական ծրագրերին։ Ծրագրերի մի մասը, ինչպիսին է կոմունալ վճարների 200 միլիոն դրամի չափով փոխհատուցման ծրագիրը, հաշմանդամների համար է նախատեսված եւ ընթացքում նաեւ այդ նոր նման ծրագրերի իրականացում արդեն դրանք իրավիճակից ելնելով նախատեսում ենք բարենային աջակցություն սոցիալական խավին հաշվի առնելու պետական պահոստի ձևավորման արդյունքում կուտակված բարենամթերքը Ծրագիրը կիրագործվի սոցիալական հիմնադրամի խողովակներով, որի բյուջեն 2017 թվականին կկազմի 700 միլիոն դրամ։ Ըստ կանխատեսումների 2017 թվականին համախառն ներքին արդյունքը կաճի 8%-ով ընթացիկ տարվա նույն ցուցանիշի համեմատությամբ եւ կկազմի 255 միլիարդ դրամ։ Եկամուտների ու ծախսերի մասին 2017 թվականի պետական բյուջեի սեփական մուտքերը ծրագրավորել են 38 միլիարդ դրամի չափով, աճ 8.9%-ով։ Ավելացվում է 3.1 միլիարդ։ Հարկային եկամուտները ծրագրավորվել են 37 միլիարդ դրամի չափով, կամ 5.5 միլիարդ դրամ աճով։ Աճը 17.5% ծախսերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծով ծախսերը պլանավորվում է 94 միլիարդ 246 միլիոն դրամի չափով, ավելացվելով մոտ 5.6 միլիարդ դրամով, կամ 63%։ Հարկային եկամուտները նախագծելիս կառավարությունը հաշվի առել նաև տնտեսվարող սուբյեկտների նոված արտոնությունները, որով կառավարությունը փորձում է բարելավել փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրական ոլորտում տիրող իրավիճակը։ Դեֆիցիտը 2017 թվականին կկազմի 5.5 միլիարդ դրամ, որը կլրացվի փոխարու միջոցների հաշվին։ Տնտեսության գերակա ճյուղը կշարունակի մնալ գյուղատնտեսությունը, որին հատկացված ծախսերը կկազմեն 4.3 միլիարդ դրամ։ Այստեղ եւս կիրականացվեն նոր ծրագրեր։ Գյուղատնտեսություն 2017 թվականի նախատեսվել նաև նոր ծրագրեր։ Օրինակ, խոշոր եղջերավոր կենդանիների մուսուրային պահվածքի ծախսերի փոխհատուցում 250 միլիոն դրամի, ռազմացի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ձերբերում 140 միլիոն դրամի, Բլուցելոզով հիվանդ կենթայիների արժեքի մասնակի փոխհատուցում նախնական 10 միլիոն դրամի չափով անհրաժեշտության դեպքում ավել, անասնագլխականակի հաշվառման համար նախատեսել եւս 20 միլիոն դրամ կպահպանվի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության, ինչպես նաեւ Արցախի ներդրումային հիմնադրամին հատկացվող գումարների չափերը եւ կկազմեն համապատասխանաբար 820 միլիոն եւ 2.5 միլիարդ դրամ։ 2.6 միլիարդ դրամ կողմի բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրակայանի ծախսերի մասնակի սուբսիդավորմանը, մոտ 3 անգամ կաճի խմելու ու ոռոգման ջրի համակարգերի վերանորոգման ու կառուցման ծախսը եւ կկազմի մոտ 900 միլիոն դրամ։ Իդեպ կպահպանվի ջրի սակագինը։ Եկող տարի կապիտալ ներդրումները կնվազեն մոտ 5 միլիարդով եւ կկազմեն 12 միլիարդ դրամ։ Այս գումարի մի մասը կողմի պաշտպանության գծի ամրակայմանը։ Ընթացիկ տարվա միջոցների չափերը եկող տարի կպահպանվեն առողջապահության ոլորտում։ Հատկացող միջոցները կողվեն ավելի քան 35 առողջապահական ծրագրերի իրականացման։ Կրթության եւ գիտության ոլորտին կհատկացվի մոտ 15 միլիարդ դրամ։ Այս գումարից 110 միլիոն դրամը կուղվի ընթացիկ տարում բացված 5 մանկապարտեզի պահպանման ծախսերին։ Բացի դրանից կրթության եւ գիտության բյուջեում նախատեսվել են նաեւ գումարները, որոնք կուղվեն 2017-ին նախատեսված նոր մանկապարտեզների բացմանը։ Արայք Հարությունյանը համառոտ ներկայացրել է նաև պետական համակարգի մյուս օղակների համար նախատեսված ծախսերը։ Բյուջեի նախագիծը առանցել է խորհրդարանի հավանությանը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում դեկտեմբերի 14-ին լղազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել է Սատար Ղարաբաղին միության ղեկավար Մարալ Ասադուրյանի հետ։ Քննարկվել են միության կողմից Արցախին աջակցելու ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ստեփանակերտում գործող Պոլ Էլյուար ֆրանսախոսության կենտրոնի հետագա անելիքներին եւ նախագծերին։ Արցախի խորհրդանի նախագահը կարևորել է Ֆրանսիայում Ղարաբաղի մշտական ներկայացությանն աջակցելու Սատար Ղարաբաղին միության եւ նրա ղեկավար կազմի պատրաստակամությունը։ Օրվա երկրորդ կեսին Ֆրանսիայի ազգային ժողովում Աշոտ Ղուլյանին ընդունել են Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուয়া Ռոժբլուանը, փոխնախագահ Ռենե Ռուքեն եւ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի քարտուղար Ժան-Պիեր Դելանուան։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ֆրանսիա-Ղարաբաղ եւ Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակների համագործակցության ծրագրերը եւ գալիք տարում դրանց իրագործման հերանեկարները։ Նույն օրը երեկոյան տեղի ունեցել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի ընդլայնված կազմով հանդիպումը Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանի հետ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Անցած գիշեր հանրապետության տարածքում տեղացած առադյան պատճառով այսօր ներհանրապետական մի քանի երթուղիներ ուղևորափոխադրող ընկերությունների կողմից չեն սպասարկվել։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի անվտանգության ապահովման եւ շահգործման բաժնի պետ Շահին Գասպարյանը, նշելով, որ այս պահի դրությամբ Ստեփանակերտի ուղությամբ չեն իրականացվել Մոխրաթաղ, Հաթերք, Տումի, Թաղավարտ, Ավետարանոց եւ Վազգենաշեն երթուղիները։ Չի իրականացվել նաեւ Ստեփանակերտ վանք երթուղին։ Բաժնի պետի հավաստմամբ ըստ չվացուցակի միջպետական բոլոր երթողիները սպասարկվել են։ Հանրապետությունում տեղացած Արադյունն անակնկալի չի բերել Հադրութի շրջանի բնակչությանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Արցախոյի Փարբաժնի Տերական ընկերության Հադրութի տեղամասի պետ Միքայել Ասրյանը, վաղ առավոտից դնամակման աշխատանքներին իրականացրել Ազոխ Հադրութ Ազոխ Կարմիր շուկա ճանապարհ հատվածների վրա որը հնարավորություն է տվել ապահովելու այդ ճանապարհների նորմալ սպասարկում, ինչպես նաև Հադրուտ Ստեփանակերտ, այնպես էլ Հադրուտ Երևան երկողիների նորմալ սպասարկումը։ Տեղացած առաջյունը նաև անակնկալի չի բերել Արցախեներգո փակ բաժնետերական ընկերության հաջորդի մասնաճյուղին, որը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները շրջանի անխափան էներգոմատակարումը ապահովելու համար։ Ձեռնամխման աշխատանքներ են տարվում նաև հաջորդ շրջենտրոնում։ Հիմնար ձեռնարկությունների աշխատողների կողմից ձեռնամխման աշխատանքներ են տարվում հիմնակների տարածքներում եւ հարակից փողոցներում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Գրիգոր Նարեկացի համասանի պոեզիայի եւ գիտական նիստերի դահլիճում տեղի ունեցել բուհի 21-ին նվիրված գիտաժողով, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բուհին ներկայացվող պահանջներն ու Գրիգոր Նարեկացի համասարանը թեմայով գիտաժողովում ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը նախ շնորհավորեց կոլեկտիվին 20-ամյակի արթիվ, ապա անդրադարձավ հայ իրականության մեջ գործող համալսարանների գործունեությանը։ Նրա խոսքով գիտությունը եւ կրթությունը հայ իրականության մեջ պետք է լինեն անգերազանցելի։ Սա մեր միակ եզակի փրկությունն է, ինչու հետև շրջապատված լինելով շնամական տերություններով, մենք պիտի մեր ներուժը բազմապատկենք գիտության հաշվին։ Որտեղ ընդերքային եւ ոչ ընդերքային հարստությունները պետք է գտնենք միայն ու միայն գիտության մեջ։ Այլ ելք մենք չունենք։ Համասարանի մանկավարժության ամբիոնի վարիչ մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանը ելույթ ունեցավ Գրիգոր Նարեկացի համասարանի ձեռքբերումները գիտակրթական գործունեության զարգացման արդի հիմնախնդիրները թեմայով։ Բանախոսը նախ իր շնորհավորանքները հղեց ողջ պրոֆեսորադասախոսական կազմին, ապա ուրախությամբ նշեց, որ պատրաստ է համասարանի 20-ամյա գործունեությանը նվիրված գիրքը։ Ինչ ճանապարհ է անցել բուհը այս 20 տարիների ընթացքում։ Գրիգոր Լարեկացի համասարանը իր 20-ամյա պատմության ընթացքում չնայած պատմության չափանիշներով կարճատև ժամանակահատված է, անցել է բազմափուլ զարգացման ճանապարհ Էական ներդրում կատարելով մեր հանրապետության սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կրթության ոլորտներում 20 տարվա ընթացքում համասարանը պատվով կատարել է իր արժև դրված խնդիրները համալսարանի զարգացման հնգամյա ծրագրում, ուսանողների ուսման որակի բարձրացում, բարձրորակ դասախոսական կազմի համալրում, դասավանդման մեթոդների կատարելագործում, ուսումնական շենքի նկատունեք առաջին ուսումնական շենքի կառուցում, ուսումնական կազմերի կահավորում, համացանցային կենտրոնի ստեղծում, բարբերական մամուլի հրատարակում։ Մարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի բազմազավակ ընտանիքներին Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի եւ ԼՂ կառավարության կողմից ամանորյա բարեգործական օգնություն է ցուցաբերվում։ Այս մասին ասել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության փոխնախարար Լենստոն Ղուլյանը եւ նշել, որ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամը Արցախի բազմազավակ ընտանիքների համար տրամադրել է սննդից եւ խնամքի պարագաներից կազմված արգղեր ու տաք ծածկոցներ։ Քանի որ նվերների քանակը չի բավականացրել Ստեփանակերտի եւ Շաումյանի շրջանի բազմազավակ ընտանիքներին հարցը քննարկել ենք վարչապետի մոտ։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը հանրարական է տվել, որ նույն չափաբաժնով օգնություն տրամադրվի նաև Շաումյանի շրջանի եւ Մայրաքաղաքի բազմազավակ ընտանիքներին։ Նախագիծն ու որոշումն արդեն ստորագրված է։ Այն կիրականացվի մինչև տարեվերջ, նշել է փոխնախարարը եւ հավելել, որ հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ հատկացված նվերները գրեթե ամբողջությամբ բաժանվել են։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի գործիչները բարձր են գնահատում ԼՂ կատարած իրենց այսն ու Հայաստանի եւ Արցախի նախագահների հետ հանդիպումները։ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ընդգծել է, որ Հայաստանում ստեղծագործական միությունների մեջ գրողների միությունն առայժմ միակն է, որի անդամներն են նաեւ Արցախի գրողները, եւ որ իրենք այս առումով տարբերություն չեն տեսնում Արցախ թե Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության գրողների միության նախագահի համար հանդիպումները կարևոր էին, քանի որ քննարկվել են մի շարք հարցեր։ Հանդիպումների ժամանակ նաև բարձրացրել են Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ մշակութային կապին վերաբերող հարցեր։ Նա նաև առաջարկել է, որ 2017 թվականը հայտարարվի գրականության տարի, որի համար ծրագիրն արդեն ներկայացվել է մշակույթի նախարարություն, որի մեջ նաև կներառվեն Արցախի եւ Սփյուռքի մշակութային դաշտերը։ Արցախ գնալը անհրաժեշտություն է ամեն հայի համար։ Գնալ այնտեղ նորոգվել ու մեր իրականության բուն շերտին առնչվել, լրջանալ։ Այդպիսի մի բանը տեղի ունենում մարդու հետ, երբ շփվում ես մարդկանց բնության հետ։ Արցախ կատարած այցից հետո Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է հանրահայտ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը։ Մայստրոն ասել է, որ աշխատում է մեծ ծրագրերի վրա, որոնց մասին առայժմ չի ցանկանում խոսել։ Նա նշել է, որ Գյումրիում վերջերս համերգից առաջ այցելել է ապրիլյան պատերազմում զոհված զինծառայողների շիրիմներին ու շատ տխրել։ Այնքան տխուր հատված էր, քարերը նոր, անունները երիտասարդ տարիքի մարդկանց եւ կուզեի, որ դա երբևէ այլևս չլիներ։ Մարզասերների համար Արցախցի մարզիկները մասնակցել են Երևանի Դինամո մարզահամալիրում կայացած կամ 1 մարզաձևի Հայաստանի առաջնությանը որը նախաձեռնել էր Հայաստանի Հանրապետության Արդյունքների մարտարվեսների կենտրոնը։ Այս մասին ասել է Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանը, նշելով, որ առաջնությանը մասնակցում էին շուրջ 300 մարզիկ։ Արցախի հավաքական թիմում ընդգրկված էր 27 մարզիկ։ Թեժ պայքարում արցախցի մարզիկները տարբեր տարիքային եւ քաշային կարգերում նվաճել են 11 ոսկե, 5 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալներ, ասել է Գարեգին Աղաբալյանը։ Նրա խոսքով առաջնության նպատակն էր բացահայտելու լավագույն մարզիկներին, ովքեր կկարողանան մասնակցել ու հաղթանակ բերել Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում։ ԼՂ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 15-ի ժամը 15-ի դրությամբ ներհանրապետական ճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի են միջպետական ճանապարհների Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհի Խարվաճար Սոտ հատվածը, Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհի Քաշաթաղ-Գորիս հատվածը։ Իրականացվում են մաքրման աշխատանքներ։ Իսկ Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հայտնել են, որ վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ ձյուն։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ։